Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը շարունակում է համալրել ԼՂՀ այցելած արտասահմանցիների սև ցուցակը։ Մոսկվայում ընթացող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարում Լևոն Արոնյանը տարել է երկրորդ հաղթանակը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 17-ին եւ լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 600 գրակոց։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախահարձակորցողությունները ճնշելու համար դիմել են թիրախային պատժիչ գործողությունների։ Մարտի 17-ին ժամը 17:30-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության դեղամասում զինքի օգտագործման կանոնների խախտման արդյունքում մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականին ծնված Հովանես Ռազմիկի Հարությունյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, ԼՂ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ցանր վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Մարտի 17-ին ժամը 14:55-ի սահմաներում ԼՂ պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակարակորտի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արտյոմ Արսենի Վարդերեսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քնություն, ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունի կողմից Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է Կորոստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացածին ծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Մարտի 15-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը ելույթ է ունեցել ԱՄՆ կոնգրեսում Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ Արցախում եւ Հայաստանում խաղաղության պահպանմանը, երկու հայկական պետությունների բարգավաճմանը նպաստելու եւ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող մանաձևերին աջակցելու նպատակով կազմակերպված միջոցառմանը։ ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության մամուլոցարայության փոխանցումը ԼՂՀ ներկայացուցիչներ ելույթում երախտագիտություն է հայտնել հանձնախմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար եւ ընդգծել շարունակական եւ միասնական ջանքերի կարեւորությունը։ Միջոցառմանը ելույթներով հանդես են եկել նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հովանեսյանը, ԱՄՆ մի շարք կոնգրեսականներ, Կալիֆոռնիայի Մոնտեբելո քաղաքի քաղաքապետ Ջեք Հաջինյանը եւ հանձնախմբի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Վաշինգտոնում Գյումրիում գտնվող Քերոլայն Քոքսյան վան Ստեփանակերտի վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանը։ Միջոցառումը վարում էր Հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը։ Իրենց ելույթներում ԱՄՆ կոնգրեսի անդամները հավաստիացրել են, որ շարունակելու են աջակցել Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության ապահովմանը, խաղաղության հաստատմանն ու պատմական արդարության վերականգնմանը, ընդգծելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Միջոցառմանը ներկային եղել նաեւ կոնգրեսականների գրասենյակների եւ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության աշխատակիցներ, քրդական եւ եզդիական քաղաքական շրջանակների ներկայացիչներ, լրագրողներ եւ ամերիկահայ համայնքի անդամներ։ Բոստոնի կաթոլիկ եկեղեցին ապրիլի 23-ին կողոքեկոչի հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցը։ Իր հայտարարության մեջ կարդինալ Օմելին վկայակոչել է 2015 թվականի Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից հայոց ցեղասպանության դատապարտման փաստը, նշելով հենվելով մեր ընդհանուր քրիստոնեական հավատի վրա, Ոստոնի arczepiskoposությունը միանում է մեր հայ եղբայրներին եւ քույրերին, տիրոջն ուված միասնական աղոթքով ոգեկոչելով զոհերի հիշատակը։ Հաղորդվում է, որ տեղի հայ համայնքի ներկայացիչները գոհունակություն են հայտնել Շոն Օմելիի նախաձեռնության եւ քրիստոնեական միասնության կամուժների կառուցումը շարունակելու նրա ցանկության համար։ Քրիստոնյաների, եզդիների եւ այլ փոքրամասնությունների ցեղասպանության մասին ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությունը դրական քայլ է։ Առաջին հերթին Սիրիայում եւ Իրաքում շարունակվող ցեղասպանություններին վերջ դնելու համար։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Նա նշել է, որ այդ հայտարարությունը դրական իմաստ ուներ այն առումով, որ ցեղասպանություններին ԱՄՆ-ի տված պատասխանը քաղաքական ընդրություններից կանց անցնի բարոյական հրամականին։ Մենք շարունակում ենք աշխատել այն ուղությամբ, որպեսզի երաշխավորենք, որ այսօրվա հայտարարությունը տագնապի ազդանշան լինի կոնգրեսի եւ Սպիտակ տան համար, եւ մենք որպես ամերիկացիներ պետք է վերջապես հրաժարվենք հայոց ցեղասպանության արձում Անկարայի լռության քաղաքականությունից, ասել է Համբարյանը։ Պատերազմի հետքերը կիսավերտների եւ ավերակների տեսքով դերևս տեսանելի են Արցախի շատ համայնքներում։ Դրանց վերանորոգումն ավելի մեծ գումարներ կպահանջի, քան նոր տների կառուցումը։ Իսկ քանդելու իրավունքը տերերինն է, որ տարիներ առաջ գոցել են իրենց սեփականության դռներն ու հեռացել Արցախից։ Բելալալանի ռեպորտաժը։ Եթե դրանց մի մասը վնասվել են ըրմբակոծությունից ու հրետակոծությունից, մյուս մասը ավերակների է վերածվել տանտերների կողմից լքված լինելու պատճառով։ Խնդիրն անցած տարիների ընթացքում բարբերաբար հնչեղություն է ստացել տարբեր պատճառներով։ Մի կողմից կիսավեր կառույցները սպառնալիք են ամեն վարքյան փլուզվելու վտանգով, մյուս կողմից խոչընդոտ են համայնքների բարեկարգման, բնակֆոնդի խնդիրների բարելավման ու ընդլայնման հարցում։ Եթե մենք այսպես շարունակենք, երբեք չենք կարողանալու բարեկարգել համայնքները ու նպատակային օգտագործել համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները, համայնքային հաշվետվությունների ժամանակ անդրադառնալով հարցին նշել է վարչապետ Տարայիկ Հարությունյանը։ Չափազանցրած չենք լինի, եթե ասենք, որ գործադիր իշխանությունից ոչ պակաս են հարցով մտահոգված գյուղացիները։ Շուշայի շրջանի մեջ են գյուղում ամեն վարքյան փլուզվելու ենթակա անտեր մնացած տները առավել վտանգավոր են գյուղամիջան նեղլիկ փողոցներում։ Այս փողոցներով մեր երեխա երեխաները դասերի են գնում, իսկ այս տների պատերի քարերը ամեն պահի փոկվելու ու ցած ընկնելու վտանգ են պարունակում։ Եթե չասենք, որ պատերն էլ փլուզվելու եզրին են, ասում է մեծ շենի դպրոցի տնորեն Դավիթ Դավթյանը։ Մի 15 տարի է այս վիճակում, գյուղում կան վթարային շենքեր, վրտերություն անող չկա, սեփականատեր չկա, ասինք վկայական հանել են, բայց ոչ մի ձևի տերություն չեն անում։ Եվ նման շինություններն վտանգ ասպարնում գյուղացուն, գյուղի ցանկացած բնակչին, որովհետև այս գյուղում այս ճանապարհով երեխաներ են գնում, մեծերն են գնում, եւ ես կցանկանայի, որպեսի մի հատ որոշում հանվի, կառավարության որոշումա, թե վարչակազմի որոշումա, որպեսի նման վթարային շենքերը քանդվի ու ու վտանգ չսպառնի ժողովրդին, բնակիչներին։ Որոշումն արդեն կառավարությունը կայացրել է կամ օտարափերում բնակվող արցախցիները տիրություն պիտի անեն սեփականության վկայականով, սակայն արդեն ավերակների վերածված իրենց տներին կամ էլ դրանք ճանաչվելու են համայնքային սեփականություն եւ տնորինվելու են համայնքների կողմից։ Եթե մենք այդ քայլը չկատարենք, մեր համայնքները միշտ էլ մնալու են ավերակների մեջ, որոշումը հիմնավորել է վարչապետ։ Ամեն դեպքում պետք է սեփականատերերի հետ բացատրական աշխատանք տանել, հասկացնել, որ այդ ավերակների վերականգնումն ավելի մեծ ֆինանսներ են պահանջում, քան նոր տների կառուցումը։ Պարզաբանում է Մեջենի համայնքի ղեկավարը պիտի դիրոջ հետ գանքնի պայմանավորվածությամբ, որ շենքը պիտի կամ ֆունդամենտից նոր սարք, շենքը իվիճակից, որ ասենք վերանորոգ։ Վերանորոգը ավելի թանկանստելու, քան նոր շենքնություն անելը։ Բլալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Աշխատանքային այցով Բելգիայի թագավորությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 17-ին Բրյուսելում մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին եւ հանդես եկել ելույթով։ Նա անդրադարձել է դինամիկ զարգացող Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ուղղություններով համագործակցության զարգացման ընթացքին Հայաստանում իրականացվող լայնածավալ բարեփոխ փոփոխումներին, որոնք Եվրամիության հետ մեր երկրի հարաբերություններում կարևորագույն տեղ են զբաղեցնում։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև մերձավոր արևելքում զարգացումների եւ դրանց հետևանքով ոչ միայն եվրոպական երկրների, այլև գործընկեր պետությունների եւ համայն մարդկության համար լրջագույն մարտահրավեր դարձած փախստականների ճգնաժամի մասին։ ՆԱՏՕ-ն Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում քաղաքական կամք դրսևորել եւ բանակցությունների միջոցով լուծել հակամարտությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին ուղված ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության արծերինի պատասխան Դաշինքը կողմերին կոչ է արել կառուցողական լինել։ Դաշնակիցների համար նման ցկցված հակամարտությունների շարունակականությունը հատուկ մտահոգության առիթ է։ Մենք շարունակում ենք Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը դիտարկել որպես եվրատլանտյան անվտանգության հիմնարար տար։ Մենք շարունակելու ենք համագործակցել տարածաշրջանի երկրների հետ եւ քաղաքական եւ գործնական առումներով, նշված է Ստոլտենբերգի պատասխանում։ ՆԱՏՕ-ն շեշտում է, որ հակամարտությունը ոչ միայն մտահոգության պետության առիթ է, այլև մեջբերում եմ, խանգարում է տարածաշրջանի ժողովուրդներին որպես Եվրատլանտյան համայնքի անդամների հասնել իրենց ամբողջական ներուժին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը շարունակում է բացառիկ պետանդությամբ համալրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելած արտասահմանցիների սև ցուցակը։ Այս անգամ ցուցակում են հայտնվելու Բելգիայի Ֆլանդրիա հողի օրենսդիր մարմնի անդամները։ Հիշեցնենք, որ պատվիրակությունը, որի կազմում էր Բելգիայի սենատի նախագահ Կարլ ֆոն Լաուվենը, եղել էր Լեռնային Ղարաբաղում եւ մի շարք հանդիպումներ անցկացրել։ Այսօր քնի համաշխարհային նորն է։ Առաջին անգամ այն նշվել է 2008 թվականի մարտի 14-ին եւ այդ ժամանակվանից ի վեր նշվում է ամեն տարի մարտի 2-րդ շաբաթվա ուրբաթ օրը առողջապահության համաշխարհային գազམ་ակերպության քնի եւ առողջության խնդիրների նախագծի շրջանակում։ Ամեն տարի այդ օրվա շրջանակում անցկացվող միջոցառումները նվիրված են որոշակի թեմայի։ Այս տարվա կարգախոսն է լավ քունը իրագործելի երազանք է։ Քունը օրգանիզմի գոյության յուրահատուկ ձև է, ոչ պակաս բարդ, քան արթմնի վիճակը։ Ճիշտ ընթացող քնի ժամանակ օրգանիզմը վերականգնում է ուժերը, որոնք ծախսել է ցերեկային ակտիվության վրա, իրեն կարգի է բերում։ Քնի խանգարումները կարող են մի շարք առողջական խնդիրներ առաջացնել մարզասերների համար։ Մոսկվայում ընթացող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի 6-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը սպիտակներով մրցեց ամերիկացի Հիկարո Նակամուրայի հետ եւ պարտության մատնեց 83-րդ քայլում։ Արոնյանը 4 միավորով հավասարվեց ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինին։ Մարտի 18-ին հավաքնորդների մրցաշարում հանգստյանոր է, մարտի 19-ին կայանալիք 7-րդ տուրում Արոնյանը սևերով կմրցի Կարյակինի հետ։ Շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի անդամներ Գաբրիել Սարգսյանը, Հրանտ Մելքումյանը եւ Սերգեյ Մովսիսյանը ավարտեցին ելույթները Ռեյկյավիկի բաց առաջնությունում։ Սերգեյ Մովսիսյանը եւ Հրանտ Մելքումյանը 10 հնարավորից վաստակելով 7 հուկեսական միավոր կիսեցին 3-ից 11-րդ տեղերը։ Լրացիչ ցուցանիշներով հաշվարկից հետո Մովսիսյանը զբաղեցրեց 6-րդ, իսկ Մելքումյանը 9-րդ հորիզոնականը։ Գաբրիել Սարգսյանը վաստակեց 7 միավոր եւ գրավեց 18-րդ տեղը։ Հաղթող դարձավ Հնդկաստանի ներկայացուցիչ Աբիջետ Գուպտան։ Ռեյկյավիկի բաց առաջնությանը այս տարի մասնակցում էին 31 երկրի 235 շախմատիստներ։ Պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցների համար, ովքեր աշխատանքի բերումով հիմնականում նստակյաց ապրելակերպ են վարում, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը մարզական միջոցառում է կազմակերպել վոլեյբոլի առաջնություն, որն արդեն 4-րդ օրն է, ինչ անցեկացվում Արցախի պետական համասարանի մարզադահլիճում։ Պաշտոնատար անձանց մարզական խաղին հետևել է Յուլիա Վանյանը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի նախաձեռնած այդ առաջնությունն արդեն բարի ավանդույթ է դարձել։ Ավելին, տարեց տարի ավելանում է առաջնությանը մասնակցելու ցանկություն հայտնող թիմերի թիվը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց քաղաքապետարանի սպորտի գծով գլխավոր մասնագետ Էդուարդ Արուշանյանը, մեծ հաճույքով քալիցիները մասնակցում են մեր միջոցառումներին եւ ամեն տարի մասնակցում են նոր կոլեկտիվներ։ Ընդհանրապես մասնակցում են 8 թիմ հատուկ կարող եմ նշել վալիբոլի առաջնությունում առաջի անգամ մասնակցում են ազգային ժողովը եւ կառավարությունը։ Առաջնության մրցավարներից մեկը Վլադիմիր Ղահրամանյանը, ով նաև կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության թիմի անդամներից է, կարևորում է հատկապես տարեց մարդկանց մասնակցությունն առաջնությանը։ Նպատակը որ เป զի massայականացվի եւ զարգացվի վոլեյբոլ մարզաձևը Ստեփանակերտ քաղաքում աշխատողների շրջանում կազմակերպվի ակտիվ հանգիստ առողջ ապրելակերպի ձևավորում եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուժեղագույն թիմերի իհայտ բերումը հետագայում ԼԺ առաջնությանը մասնակցելու համար հիմնականում մասնակցությունը տարեց մարդը Առաջնության արդյունքները կամփոփվեն մարտի 22-ին։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը կապարքեվատրվեն քաղաքապետարանի պատվոգրերով ու դրամական պարգևներով։ Նախատեսվում է նաև մրցանակ լավագույն խաղի համար։ Էդուարդ Արուշայանի հաղորդմամբ այդ մրցանակին հավակնում են Պաշտպանության բանակի, Փրկարար ծառայության եւ Արցախ բանկի թիմերը։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 9 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։